Allah Teala zatıyla bir yere intikal eder mi, gider mi? Hayır. Mekanı yaratan o. Mekana muhtaç değil. Mekana biz muhtacız. Biz hareket etmek için mekana muhtacız, zamana muhtacız, harekete muhtacız. O bunlardan münezzeh.